بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم برادر الله الله مجاهدلار الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله نين كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية نين برنش جزدان مقدمة سدا درس مز دوامتي الحمد لله O'tgan darsda ustoz shuni aytgan ediki, Peshovarda o'tirgan vaqtida dunyoning voqeligi va dunyoda bo'layotgan o'zgarishligi menga ta'sir qildi. Va shu ta'sirning natijasida ba'zi fikrlari meni miyamda tug'ila boshladi. O'sha vaqtda ba'zi asosiy qanoatlangan fikrlari meni oldimda to'xtab turgan edi. Shu fikrlardan ba'zilarini men sizlarga aytib beraman dedi. Va murodinlar shu fikrlar 6 ta nuqtadan iborat ekan. Birinchi nuqtasi esa ustoz aytadiki, bu Xalijda bo'lgan jang buni Asifatus Sahro deydi. Harbu asifati Sahro deydi. Ya'ni Sahro to'fonning jangi. Sahroning to'fon kabi jangi ya'ni. Ustoz aytadiki, bu Sahro jangi Xalijda boshlanishi bilan shu narsa ma'lum bo'ldiki, bir yangi jahoniy nizom o'rnatilar ekan endi. Shu uning boshlanishi ekan. Va shu jang mamlakatlarimizda hukumat qilayotgan hukumatlar va hokimlarning orqasida yashnib turgan asl dushmanning basharasini bizga ochib berdi. Va humus salibiyya ad va ular jahoniy salibchi kuchlardir. Va tali'atuha duvalun NATO va peshqadam turib oldingi safda turadigan NATO davlatlari ekan va min waraiha Isroil va ularning orqasida Isroil turibdi. وجعلتهم العدو الظاهرة والحقيقية والأخطر الذي يجب التصدي له وشو جان ularni zohiriy, haqiqiy va eng xatarlik dushman qilib bizga ko'rsatib berdi ki bunga qarshi endi turib berishimiz kerak. Va shu narsani ham bizga tushuntirib berdiki, vatan bo'yicha va mahdud doiralarda bo'lib turgan jihad va jihadga e'dod va tayyorgiri murtad hokimlarga qarshi bo'layotgan jang lan yuktabalahan najah. Shunga muvaffaqiyatlik yozilmaydi. Agarcha shar'an u joizdir. Agarcha shar'an har kim o'zining murtad hokimga qarshi o'zining davlatida va vatanida urush qilsa, jihad qilsa, bu joiz. Bu shar'an durust. Bunda gap yo'q. Ammo samara bermaydi. Zeraki bu janglarimiz murtad hokimlar bilan bo'lib turgan janglarimiz oxirida haqiqiy dushmanlarimizning manfaatiga borib tugaydi. Qanday? Islom ummatining ichida bor energiya tugaydi. Islom ummatning ichida bor kuch va toqat parchalanadi va natijasi ham bo'lmaydi. Nima uchun shuni aytyapman dedi ustoz. Bi hukmi ma sabata va ma marra min tajarib. Oldan bo'lgan tajribalar va ko'ringan haqiqatlar asosida men shuni aytyapman. anna al qatila wal maqtula fi thawratina al jihadiyya tilka كانت فريسة للعدو الحقيقي الذي وزع الأدوار وأشا جهادي انقلاب لرمزده قاتل ومقتول ikkisi dushmanga ov bo'ladi. Haqiqiy dushmanimizga ov bo'ladi va haqiqiy dushmanimizga foydaga qoladi. U dushman kim? Rollarni tarqatib bergan dushman. Biz hammamiz aslida bir ummatmiz. Shu ummatimizni ular bo'lib tashadi. Mujohidlar va murtidlar. To'g'rimi? Hokimlar tarafga ketganlar murtid bo'lib ketdi, ularga tarafga ketmaganlar mu'minlar va mujohidlar qoldi. Endi ummat uzra urishadi. Bunda shubha yo'qki, bu jihad haqiqat, bu jihad to'g'ri, bu jihad durust. Lekin buning foydasi yo'q. Zeraki siz urushib turasiz, urushib turasiz, ular bu murtidga yordam qilib turadi, qilib turadi. Uning kuchi tugamaslik mumkin, ammo sizniki tugab qolish mumkin. Zeraki shu dunyo darul asbob va shu dunyoda sizga iqtisodiy yordam qiladigan va son jihatda ta'minlaydigan bir yaxshi manba yo'q. Ammo ularda manba bor. Tushunyapsizlarmi? Ularda manba bor. Mana bu yerda men qo'shimcha qilib bir narsani aytmoqchiman. ning nomini eshitgan bo'lsa kerak. Lawrence. Lawrence of Arabiya deydi buni. Lawrence ul Arab. Arablarning Lawrence'i Bu odam josus bo'lgan Britaniyaning. Bu kelib Usmoniy xilofatga qarshi arab qabilalarini, arab qabilalarini turgizib qo'ygan. So'ngra jang boshlanib ketgan. Mana bu Ali Salul bular o'sha jangda muhim rol o'ynaganlar bular. Arab qomparastlik asosida jang bo'lgan edi. Ke bu turklar bizga zulm qilyapti va huquqlarimizni musodara qilyapti. Shunga asosan jang bo'lgan edi. Bu Lorenz nima deydi bilasizlarmi? Bu aytadiki, shukr ke shu 20 yil davom etgan jangida bitta inglizning qoni ham to'kilmadi. Va shu janglar shunda arzmaydigan jangki inglizning qoni to'kilishni men xohlamayman shu arzmaydigan janglarga. U arzmaydigan janglarda birodarlar minglab odamlar o'lib ketgan ikki tarafdan. Bu jang ularning foydasiga qoldi. Usmoniy xilofat yiqildi, ularning hukumati keldi. Hozirgacha mana 100 yildan beri xizmat qilib o'tiribdi ular Inglislarga. Bitta inglisning qoni ham shu jangda to'kilmadi dedi. Va inglisning qoni to'kilishini men xohlamayman ham dedi. Zeraki bu janglar shunga arzmaydi dedi. Inglisning qoni shu darajada qimmatroq ekan ularning oldida. Shuning uchun birodarlar, biz bu yerda aytilayotgan shu so'zlarni to'g'ri tushunishga harakat qilaylik. Va biz ochiq buni aytyapmizki, bu mahalliy murtidlarga qarshi jang qilish shar'an to'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Lekin buning foydasi ko'rinmaydi. Madomiki katta ilon bor ekan, buning foydasi yo'q. Foydasi yo'q degan ma'nosi nima? Ajri yo'q degan emas. Ajri bor, savob bor, inshaalloh oxiratda jannat ham bor, lekin hadafimiz bor ekan. Ke shu murtadlarni iqtib islomiy hukumat o'rnatamiz. Shu bo'lmaydi. Zeraki u iqlib tushadigan chir qilib ovozi ham chiqib turgan vaqtida ham yahudlar, nasroniylar unga yordam berib yana kuchaytirib qo'yadi uni. Uni sinishga ular qoldirmaydi. Tushunyapsizlarmi? Yaxshi uslub bilan aytilayotgan shu gaplarni yaxshi uslub bilan tushunishga harakat qilaylik, birodarlar. Murtadlardan halok bo'layotganlar ham va bizdan shahid bo'lib ketayotganlar ham hammasi bizdan ketyapti. To'g'rimi? U ingliz emas u. Nasroni ham emas, salibchi ham emas. Shuning uchun shu jangni biz bu yerdan chiqarib ularning oldiga olib qo'yishimiz kerak. Ular zaiflashgandan keyin bular zaiflashadi. Bo'lmasa xuddi jangni boshqarib turadigan nimalar tashqarida o'tirgandek bo'ladi. Ikki tarafdan jang bo'lyapti. Dahshat janglar bo'lyapti. lekin boshqaruvchi salomat, amanda, hifozatda u. Unday bo'lsa bu jang tugamaydi. Shunalik bo'lyaptimi inshaalloh? Alloh taolo o'zi tushuntirib bersin. Ikkinchi nuqta. أن الحرب العالمية الأممية القائمة ونظام عولمة كل شيء بما فيه المواجهة القادمة بين المسلمين وأعدائهم الذين ظهروا من الخفاء للعلن تحتاج لنظام مواجهة عالمي من جهتنا عالمي في التفكير وأساليب المواجهة غير ذلك القائم آنذاك بو إكنش نقطيكن كبو عالمي أمتي جن وهم نرسنة عالمي لاشترش نظام بنده لر va ularning dushmanlari bilan bo'layotgan jang maxfiylikdan oshkoralikka chiqdi. Bu jang oldin sovuq jang bo'lib, ya iqtisod bilan bo'layotgan jang endi oshkoralikka chiqdi. Biz bilib bo'ldik kim qilyapti bu jangni aslan. Bu mana bizdan chiqqan murtad bunga kim yordam beryapti shuni bilib bo'ldik endi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Tahtaj li nizami muwajaha min jihatina. bu alamiy kufri jahoniy jang xuddi bizdan ham alamiy ummati islomiy kurashga muhtoj ekan bu. Millati kufr, millati islom bilan kurash bo'lish kerak. Bir nechta sanoqli odamlar shu millati kufrni daf qilolmaydilar. Ular hammalar jam bo'lib keldi. Biz ham albatta millati Ibrohim, ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'lib, ularga qarshi kurash qilishimiz kerak. Va shu kurash fikr jihatdan olamiy bo'lish kerak. Jahoniy fikr bilan jang qilishimiz kerak. Va hozirgi vaqtda ko'rinib turgan shu kurash uslubini o'zgartirishimiz kerak dedi ustoz. Ya'ni bu 91-yil milodiyda tug'ilgan fikrlar birodirlar. Hozirgi vaqtda har kim o'zining vatanida, o'zining murtad hokimaga qarshi jang qilyapti. Bu uslubini biz olamiy uslubga o'zgartirib qo'yishimiz kerak. tushunarli bo'lyaptimi? Murtadlarga qarshi jang bo'lsa, fikri olamiy bo'lish kerak. Faqat O'zbekiston fath qilish emas, balki olamiy jihodga yordam berish fikri bilan bo'lish kerak. Mana misol uchun O'zbekistonning ichida, Qozog'istonning ichida Amerika, Rus bularning markazlari bor. Bularning manfaat joylari bor. Buni urishimiz kerak. Birinchi o'rinda. O'zbekistonda jang qilmanglar demaymiz. Lekin olamiy nuqtalarni urishimiz kerak. Bu jangni boshqaryaptganlarga zarba berishimiz kerak. Shunga asosan biz shuni ham aytib olamizki, Pokiston jihodda ishtirok qilyotgan birodirlar Pokistonda O'zbekiston, Qozog'iston elchixonalarini ursin. Mashallah, tabarakalloh. Olamiy jihod degan shu birodirlar. Bir o'q bilan ikkita emas, bir nechta qo'yonlarni urib qo'yasiz. Siyosiy aloqalari buzilib ketadi, iqtisodiy aloqalar uzilib ketadi. asirlarimizni topshirish narsalar to'xtab qoladi. Qancha foydalar bor. Olamiy jihadning ma'nosi shu. Murtidlarga qarshi umuman jang qilmaylik degan gap yo'q, birodirlar. Lekin muhim nuqtalarni urishimiz kerak. Mana agar siz hozir Pokistonda Amerikaning bitta elchixonani ursangiz, bo'ldi Pokistonning tabiati buzilib ketadi. Zeraki otasi xafa bo'ladi, undan keyin pul jo'natmaydi. Bularni birlashtirgan narsa aqida emas. Bularni birlashtirgan narsa iymon emas. Bularni birlashtirgan narsa tauhid emas. Bularni birlashtirgan narsa iqtisoddir. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun siz ularning elchixonasini berda ursangiz, albatta ularga ta'sir qiladi. Albatta ikki davlatning orasining diplomatik, political, siyosiy va safarati elchixonalik aloqalari uzilib ketadi. Buzilib qoladi ularning aloqalari. Hech bo'lmasa bir-birini ko'rsa xursand bo'lmaydi. Bir-birini ko'rib achchiq qiladi. Mana sizlarda biz safaratxonamizda va elchixonamizda hujum bo'ldi. Nimaga yordam qilmagansizlar? Xullas, ularning aloqasini buzib qo'yishlik o'zi katta ish, birodarlar. 3-nuqta. Amerika va Yevropa tarafdan terrorizmga qarshi jang deb e'lon qilindi. 91 yil milodiyning boshida Madrid degan Hispaniyaning poytaxtida majlisda butun dunyoda terrorizmga qarshi jangga ittifoqlashaylik, kelishaylik deb e'lon qilindi. O'sha majlisdan keyin boshqa majlislar va e'lonlar davomlik shaklida ketma-ket kelib turdi. Shu olamiy jahoniy terrorizmga qarshi jang e'loni shuni tushuntirib beryaptgan ediki, jihodiy harakatlar va islomiy fundamental harakatlar bularga bo'layotgan bosim bu vataniy sohadan chiqib iqlimiy va iqlimiy sohadan chiqib jahoniy doiraga aylanadi. Va ustoz aytadiki, bu 91-yil milodiygacha quturiy, ya'ni vataniy bosimdan iqlimiy bosimga aylanib qolgan edi. Va shu bilan butun dunyoda siz haydalib tursangiz, butun dunyoda sizga bosim kuchayib ketsa, bu jamoatlarga, jihodiylarga bosim ko'payib ketsa, buning natijasi nima bo'ladi? Buning natijasi shu bo'ladiki, ularning yurish turishi, ularning iqtisodi, ularning aloqa qilishi, ularning faoliyati, ularning tanzimiy ishlari to'xtab qoladi. لأنها تعتمد على الحركة في الأفق العالمي بعد مطاردتها في بلادها zeraki bu aytilgan mazkur narsalari hammasi tanzimiy ishlari, jihodiy faoliyatlari hammasi vatanlardan haydalgandan keyin jahoniy soha bo'yicha asoslanib turgan edi. Bittasi Afrikada, bittasi Amerikada, bittasi Yevropada, bittasi Pokistonda telefonlar bilan aloqa bo'lib turar edi. Endi olamiy bosim bo'lsa, u telefon bilan qanday aloqa qiladi? U telefon bilan aloqa qilsa ham uni hamma ma'lumotlar chiqib turadi. Xullas, ish oldiga yurmaydi. Ustoz aytadiki, shu narsa 91-yil milodiydan beri meni fikrimni chaqib turdi. endi shunda bo'ladi deb o'tirdim dedi. 4-nuqta. Diniy rasmiy idoralar. Bu rasmiy degan kalimani esdan chiqarmanglar. Biz oddiy erkin diniy idoralarni aytmayapmiz. Diniy rasmiy idoralar va bular bilan birga ishlaydigan ahli ilmlar va diniy idoralarning ko'pi تتجهز تلقائيا لتكون جزءا من النظام العالمي الجديد bular ham bora bora yangi olamiy nizomning parchasiga aylanib qoladilar. Bular ham bora bora bu yangi jahoniy nizomning a'zolariga aylanib qoladilar. Va bi ma'na awdah juz'an min al-adu. Oshkoraroq qilib aytganda, ya'ni dushmanning a'zolaridan bo'lib qoladi ular. Zeraki Bular rasmiy jihatdan kofirlarning nizomiga qo'shildi. Kofir nizomiga qo'shildi. Demokratizm bo'lsin, boshqasi bo'lsin, kapitalizm bo'lsin, ya hozirgi zamonamizda shohizm bo'lsin. Shoh, podsha ularning yasama, soxtama constitution bu nizom ostida ular yashayapti va ularning shu nizomi kim tarafdan keldi? ularning shu nizomi yangi Yahudi salibi hujumning bir parchasidir. Bu Yahudilarning va salibiylarning maloyilari bular. Va shu Yahudilarga, Nasroniylarga maloy bo'lmish hokimlarning ostida bu diniy rasmiy idoralar ishlayapti. Haythu taqumu hadhihi al-ajhizatu ad-diniyya bi muhimmati al-ijhad al-fikri va shar'i li ayyi mashru'i muqawamatin jihadiyya. Endi haqiqat shu bo'lsa, bu kufri nizomlar, bu kofir hokimlar, yahudiylar, salibiylar tarafdan boshqarilayotgan bo'lsa, bu murtad hokimlarning itoat ostida yashayotgan diniy idoralar, bularning ishi nima bo'ladi? Tabiiy narsaki, bu diniy idoralar har qanday jihodiy kurash rejasini yo'q qilish, yuzib tashlashlik uchun fikri va shar'iy jihatdan bizga qarshilik ko'rsatadi. Boshqa iloji yo'q. bizga qarshilik qilmasa, uni yoqib tashlaydi. Tushunali bo'lyaptimi? 5-nuqta. Islomiy siyosiy inqilobchi toifalar, xosatan siyosiy partiyalar, xosatan siyosiy jamoatlar. Bular parlament va hukumatga qatnashish bilan murtad nizomning johiliy tariqalarda o'zini kirgizish bilan yarim johiliyat, yarim islom shu tariqa bilan bularning shu ishlashi سيؤول بها الحال لأن تكون أيضا جزءا من النظام الدولي bularning oqibati ham shu bo'ladiki bular ham olamiy nizomning parchasi bo'lib qoladi ya'ni dushmanning a'zolaridan bo'lib qoladi xohlasa ya xohlamasa tahta sitari tadarruj va shi'arat allati la tuqni'ul ajmawat sekinlik bilan bular dushmanning a'zosi bo'lib qoladilar va Bular shunday shiorlarni ko'taradilarki, bu shiorlar hayvonlarga ham qanoat berilmaydi. Foydalarni aytadi, bahonalarni aytadi, sabablarni aytadi. Shar'iy jihatdan ham, siyosiy jihatdan ham u hayvonlarga ham qanoat berilmaydi. Xosatan bular Islamic democratic ajoyib ekan. Islamic kofir, Islamic yahudi, Islomiy yahudiyatizm, Islomiy nasroniyatizm, Islomiy demokratizmda bu. Bu islomiy demokratizm bo'lgandan keyin bularga bir nechta shaploqlar urildi. Hozirgacha Aljeriyada, Turkiyada, Tunisda, Kuvaytda, Yordaniyada, Misrda va Pokiston sharifda ham. Va bular shu murtad hokimlar bilan birga o'tirib, bularning partiyalari ham islomiy bo'lib ketgan. Va bular ularning constitutionning a'zolari bo'lib ketgan va shu constitution butun hayot bunga qarshilik qilgan endi shar'iy bo'lib ketgan u ham. Va shunday bo'lib bular mujohidlarga qarshi bo'ladi-da. Bularning murtad hokimlari musulmon bo'lib ketsa va murtad hokimlarining guruhlari, partiyalari, jamoatlari islomiy bo'lib ketsa va qonunlari, soxtama qonunlari shar'iy bo'lib ketsa, undan keyin tabiiy narsaga mujohidlarga qarshi bo'ladi bular. Zaraka mujohidlar shu hokimlarni murtaddida hozirgacha va ular ham diriydi. Va mujohidlar bularning hokimlarning jamoatlarni, partiyalarni islomiy deb tan olmaydi. Xuddi ular tan olmagandek bir paytlarda. Va mujohidlar bularning constitutionni hozirgacha kufri deydi. Xuddi ular ham bir necha yil oldin uni kufri deyirdilar. Endi albatta tabiiy narsaki kurash bo'ladi. Ustoz aytadiki, shu fikr ham meni kallamga keldi. Shu fikr ham meni miyamda tug'ildi. shu islomiy nomi bilan demokrat bo'lib ketgan shu jamoatlar, shu partiyalar bizga dushman bo'lib ketadi bular. Bular dushmanimizga aylanib qoladilar. Shu fikr ham meni miyamga keldi. 6-nuqta. Men shuni e'tiqod qildim dediki, qolgan jihodiy jamoatlar ya ularning sinib qolib ketgan qoliblari nomiga qolib ketgan jamoatlar ham bo'ladi-ku. Misrdan, Shom diyorlaridan va hokazo ko'p joylardan kelgan ya endi kelib jihodiy jamoatlarni quriyotgan Afrika shimolidan va yoq bu yoqdan kelgan shu mujohidlar asoslab turgan asos jang talablaridan ko'p uzoq ekan bularning asoslari. Jang jahoniy bo'lyapti va ular hozirgacha vataniy jangda ekan. Shunday bo'lsa, dunyoning terrorizmga qarshi bo'layotgan kurash bularni yib tashlaydi. Oldindan ishlab kelyotgan jamoatlar bo'lsin va ya hozir o'zini qolibga solayotgan yangi jamoatlar bo'lsin, bularning manhaji jang maydonining voqelikdan ko'p uzoq. Zaraka jang olamiy bo'lib qoldi va bularning fikri vataniy ekan. Xos doirada mahdud ekan. natijasi nima bo'ladi? Bu olamiy kufri jangning o'tlari bularni yib tashlaydi. Istixborot idoralari bularni yo'q qilib tashlaydi. Vallohu a'lam. Alloh taolo ko'p yaxshi bilguvchidir. Ustoz aytadiki, shu fikrlar minimiyamga 90-chi va 91-yil milodiyning atrofida kelib turgan edi. Lekin o'sha vaqtda shu fikrlar ham xom edi va mujohidlarning voqeligi ham shundan ko'p uzoq edi. So'z aytdiki, bir tomonda ko'rsangiz shu fikrlar bor ekan va shu 90-yilning bosqichida agar ko'rsangiz, men talab qilyotgan narsa mumkin emas berdi. Matlub g'ayr mumkin. zakasam zakas. Men zakasam va meni talabam mumkin emas hozir. Peshovarda va Afg'onistondagi muaskarlarda valil asaf afsus vaholaki shu joy jihad va jihodiylarning bir katta markazi ekan. Lekin meni fikrim sig'adigan joy yo'q berdi. Ustoz aytadiki, men eslaymanki bir kun Peshovarda Sheyx Jaloliddin Haqqoniyning uyida bir oydan kechada uyning tomida o'tirib bir kishi bilan men fikr almashganman. Shu odam ham tarix va jihodiy fikri bobida bir ustozga o'xshaydigan inson ekan. Va xuddi menda bor fikrlarga o'xshash fikr va qanoat o'kishida ham bor ekan. So'ngra biz bir majlis qilishga kelishdik. Va shu majlisga ham sanoqli odamlarni chaqirdik va shu gaplarni taqdim qildik. Ikkita majlis qildik faqat va shu bizga zohir bo'ldiki, taqriban hamma odamlar shunga ittifoq qiladi. Ki bir istixboroti tufonning alomatlari ko'rinib turibdi. Birinchi o'rinda u Pokiston va Afg'onistonni bosadi. Bu yerda bor jihodiylarni tozalab tashlashlik uchun. Zeraki bu yerda o'tirgan jihodilarning o'rni hozir tugadi. Amerikaning ishi bitdi. Va rus ham iqildi. Bu tog'utlarning boshqa manfaatlari qolmadi. Shuning uchun islom manfaati ya musulmon manfaati uchun bular qo'ymaydi bizni berga. Xosatan Sheikh Abdullah Azzam rahimahullohga suyaqast bo'ldi va o'kishi shahid qilindi. Xosatan shundan keyin Bu istixboratiy to'fon va istixboratiy hujumning kuchi ko'payib qoldi. Va tashviqot sohasida ham bir o'zgarish boshlandi. Birinchi o'rinda mujohidlarning nomi mutamarridin bo'lib ketdi. Ya'ni sarkashlar. So'ngra munshaqqin bo'lib ketdi. Ya'ni hech kimga qo'shilmay yuradiganlar. Mutatarrifin, bir tarafda yuradiganlar. So'ngra irhabiyin bo'lib ketdi. Terroristlar. Bu bir dramaga o'xshaydigan o'zgarish bo'lgan. Al-Afghanul Arab bo'lgan oldin bular bundan keyin mutamarrid, munshaqqin, oxir irhobiyin, terrorist degan laqabiga kelib to'xtadi bu ish. Ustoz aytadiki, men islaymanki, bir kun men bir birodarga aytdim, ko'p yaqin do'stim bor edi, o'sha vaqtda unga aytdimki, men jihodiy faoliyatni kuchaytirish ba'zi nazariyalar meni miyamda tug'ilayotganini his qilib turibman va men shuni sahiy deb e'tiqod qilaman va ba'zi qo'rqinchlik holatlarini kutib turibman ana mutayaqqinun min khuturiha va ihtimali husuliha bu holatlarning xatarlik va shu holatlari hosil bo'lish ehtimoliga men ishonaman ki shunday bo'ladi ammo bu shunday fikrlarga hozir uni men taqdim qilolmayman va siz ko'p yaxshi tushunasizki agar men shuni taqdim qilsam bir Afg'onistondagi arablarning sohasida bir katta siljish va qimillash bo'lish mumkin. Katta musibat paydo bo'lish mumkin. Ustoz aytadiki, qancha umid qilar edim men ki agar 91-yil milodida menda shujoat bo'lganda edi, men jihodiy tanzimlar va jihodiy harakatlarning rahbarlarini va ramz bo'lgan shaxsiyatlarni jam qilar edim va ularga xulosa qilib qanoatlarimni shunday aytar edim. Agar shujoatim bo'lganda edi dedi. Amma sahvatul islamiyya faqat aflasat. Islom inqilobchi toifa kambag'al bo'lib qoldi. Va yaqin paytlarda aksar ularning jamoatlari va ularning rahbarlari dushmanning sangarida o'tirib qoladi. G'aybdan xabar <laughs> beryapti dedi-da unda deysa. Valak bu g'aybdan emas, bu sabablarga binoan aytiladigan gaplar birodarlar. Ya ular yo'lini yo'qotib munharif bo'lgandan keyin qanoat bilan dushman bilan birlashadi, ya majbur shu yangi olamiy nizomga ular qo'shilish kerak. Boshqa iloj yo'q. لأن الخيار الآخر هو الجهاد والمواجهة وهم قاعدون عنه zeraki boshqa yo'l nima u jihad ekan bu kurash ekan va uni ular qilishga rozi emas va amma nahnu ma'ashar al-jihadiyin amma ey jihodiylar biz oldimizda 2 yil ya 3 yil turibdi bundan keyin biz faoliyat jihatdan bir bekek bir ko'chaga kirib ketyapmiz va amaliy jihatdan istixboratiy hujumga duch kelamiz ولا سبيل لتفادي هذا المستقبل Usoy aytadiki, o'sha vaqtda meni tushunchamga binoan mustaqbalni, kelajagimizni saqlashlik uchun Boshqa yo'l yo'q. Faqat shu yo'l borki, tafakkur, askariy ish va e'lomiy ish va tanzimiy haykal va qolabni o'zgartirish kerak. Tag'yiran jidriyan shamilan. O'zgartirish bu nomega bo'lmasin, balki mukammal taqomullashtirilgan yildizdan o'zgartirish kerak buni. Va ma'zunnukum bifailin. Lekin men gumon qilamanki, sizlar uni qilmaysizlar. Ya'ni shu narsalarni aytmoqchi edim. Lekin meni jur'atim, shijoatim yetmadi shunga. Lam yakun zalika bit-tab'i ma'qulan va la mumkinan. Taban shu narsa o'sha vaqtda ma'qul ham emas, mumkin ham emas. Aytilmaydi shu gaplarni o'sha vaqt. Va o'sha vaqtda menda ham o'zgartirish nazariyalari va fikrlari shu darajada kuchaymagan edi. Kama anna zalika qad hasala al-an. Hozirgidagi kabi o'sha vaqtda meni fikrlarim ham takomillashtirilmagan edi. O'sha vaqtda agar men buni aytib qo'yganda edi, faqat nima bo'lar edi? Bir tahdidga o'xshab ketar edi, ammo ichimlarni aytolmas edim. Mana shunday bo'lajak, shunday bo'lajak, ichimlarni aytolmas edim. والحقيقة أن ملامح الكارثة كانت واضحة لبعض من رآها لكن حقيقة شو كي shu musibatning, kelajak musibatning alomatlari ba'zi odamlarga oshkora edi. Nima uchun? O'sha vaqtda ham, ya'ni o'sha vaqtda ham haqiqat shuki, ba'zi odamlarga shu kelajak musibatning alomatlari oshkora edi. Ustoz aytadiki, haqiqat shuki, shu musibatning shu kelajak musibatning ba'zi alomatlari va nishonlari ba'zi odamlarga oshkora bo'lib ketgan edi. بحكم ما فتح الله ويسر عليهم من البصيرة والتجربة والفكرة alloh taolo tarafdan ularga berilgan fikr tajriba va basirat orqali ular shu narsalarni tushunar edilar laqad kanu afrodan qala'il lekin shunday odamlar kam edilar va ulardan ham ko'pchilik jamoatlarning chegarasida chegaralanib turgan odamlar emas bo'lgan jamoatlar ularning fikrini kontrol qilolmas edi. Shunday odamlar bo'lgan. Azod, erkin odamlar bo'lgan. Ular ularning fikri azod bo'lgan. Va o'sha vaqtda ularning shu xavotirlari va ularning shu fikri yorug'lari, fikri ochiqligi bu boshqalarga qanoat berishga kifoya qilmas edi. Zeraki o'sha vaqtda shu tanzimlarning tartibi va ishlash uslubiga bir katta inq inqilob bo'lib ketish mumkin edi. Shuning uchun ko'pchilik shundan ehtiyot qilar edi. Va kana amrullohi qadaran maqdura va Alloh taolaning ishi bir qadar qilingan vaqtida bo'lar ekan. Laqad thabata ma'al vaqt. Vaqt bilan shu narsa sabit bo'ldi ki mahalli, maxfi va piramida tartibi bilan ishlaydigan jihodiy tanzimlar va qurollangan harakatlar bular sekin-sekin hazimatga qarab ketyaptilar. Sekin-sekin yo'q bo'lib ketish va muvaffaqiyatsizlikka ketyapti bular. Zeraki bular olamiy o'zgarishni o'ziga olmadi. Zaraka bular olamiy o'zgarishda bo'layotgan, yangi olamiy nizomdan bo'layotgan o'zgarishni his qilmadi. Va siyosiy va istixboroti va uning natijalarini tushunmagan. Va o'sha vaqtda ummatning egitlarining qaymoqi bo'lgan shu jihodilarning rahbarlari va nafarlari bularda shu holatni o'zgartirish va nizomni o'zgartirish shu jur'at etmas edi. Ko'p oldindan kelyapti-da bular. 60-yil milodiydan boshlangan bo'lsa, endi 40 yildan beri shu tartib bilan kelyapti. U bir kunda o'zgarmaydi-da. uchun ixlosi bor ularda Alloh uchun qurbon bo'lib ketishi hamma narsasi bor, lekin ko'rib turgan bo'lsa ham o'zgartirish jur'ati etmas edi. O'sha vaqtda men ham bir katta narsa taqdim qilishga qodir bo'lmaganman. Allohumma illa ba'd al muhaddarat. Ha, ba'zi da'vatlarni ba'zi muaskarlarga borib berar edim. Xosatan Markazun Nur lil i'lam. Nur targ'ibot markazi. Shu markazning kattasi Sheikh Abu Hudayfa Misri bo'lgan. Tanzimul Jihad al-Misri Misrining talibi ilmlardan hisoblanadi bu kishi. Bu kishi Peshovarda shu Nur targ'ibot markazini mujohidlarga arabiy jihodiy sohasida fikriy darslarni berish uchun ochgan edi. O'sha vaqtda shu Peshovar Pokistonda Afg'oniston jihod uchun bir panoh markazi hisoblanar edi. Wallazi zada anazaka ala 40000 mujahid. O'sha vaqtda Pishovarda 40 mingta mujohid bor edi. Ustoz aytadiki, 1991-yil milodiyda yoz faslida men bir da'vat qilgan edim. Muhodara. ma'lumoti da'vat, ya'ni bu tahrizi da'vat emas, bir ma'lumoti da'vatni qilgan edim, dars qilgan edim. Uning unvoni shu edi: Al-mu'adalatu siyasiyya lin-nizam al-alamiy al-jadid. Yangi olamiy nizomning siyosiy muvozanati. Tushunarli bo'ldimi? Yangi jahoniy nizomning siyosiy muvozanati. Va o'sha vaqtda men shunday degan edimki, kelajak kurashning muvozanati mana shunday bo'ladi. Shu xaritani o'qib beramiz. النظام العالمي الجديد بمقابلة At-Tayyarul Jihadiyul Musallah. Ikkita guruhda endi futbol maydon bu. Tushunyapsizlarmi? Maydon bu. Ikkita guruh bor. Shu tarafda, o'ng tarafda qurollangan jihodiylar va chap tarafda yangi jahoniy nizom. Yangi jahoniy nizomga yordam beradiganlar kimlar ekan? As-Salibiyya va Zaimatuha Amerika. Salibizm va va uning boshligi Amerika. Plus as al Yahudiyya va za'imatuha Isra'il. Yahudi Sihionizm va uning boshligi Isra'il. Plus al hukkam al-Murtaddun fi bilad al muslimin. Musulmonlarning mamlakatlarida hukumat qilayotgan murtadlar. Plus at tawaif al Munharifa al-Mu'adiya li ahli sunnah اهل سنه و جماعتگه دشمن بگن یلدن ادشکن طایفه لر مثال جن شیعه رافزا و هاکزا بیدت چی لر پلوس الهیکل الدینی الرسمی لأهل سنه اهل سنت نین رسمی حکومتی دینی اداره لر پلوس الحركات الإسلامية الديمقراطية من الصحوة إسلامي ديمقراط inqilobchi harakatlari. Bularning majmuasi nima? Bular hammalar jam bo'lib kimga qarshi kurashadi? At-tanzimatul jihadiyya al-musallaha. Qurollangan jihodiy jamoatlarga qarshi bular kurashadi. Mana shu xaritani ustad aytadiki, men chizib berganman. Tushunarli bo'lyaptimi inshaalloh? Shu maydonda yangi jahoniy nizom degan futbol turibdi. o'ng tarafda mujohidlar bor va chap tarafda shu nizomni yasab berganlar va himoya qiladiganlar turibdi. Ammo o'ng tarafda o'tirgan jihodiylar bular bilan hech kim yo'q. Ammo ular bilan ko'pchilik bor. Salibiylar bularning ramzi Amerika, Yahudiylar bularning ramzi Isroil, murtadlar, munharif bid'atchi va shiya va hokazo toifalar ahli sunnatdan sotilib ketgan mullalar va demokratizmga oshiq bo'lib ketgan islomiy inqilobchilar. Bular hammalar shu tarafda turibdi. لقد أثارت هذه الأفكار جدلا كبيرا في حينها. Ustoz aytadiki, shu fikrlar o'sha vaqtda bir katta janjalga sabab bo'lib qoldi. Mana endi keldi bu odam yangi. Fitnachi. ko'p qiynalgan ustoz shu fikrlarni berib. Walakin walil asaf athbatal aqdul munsarimu sihhataha bi kulli jala. Lekin afsus bo'lsin ki 90-yil milodiydan 2000-milodiygacha shu 10 yil biz aytgan fikrlarining to'g'riligini tasdiq qilib tashadi. Vaqt o'tish bilan hamma narsa ko'rindi odamlarga. mana shunday bo'lar ekanda alloh taolo ba'zilarga ochib berar ekan va ba'zilar tushunmas ekan va ba'zilar shuni aytsa ular ko'p mushkilotlarga duch kelar ekan lekin va vatavasov bil haqq va vatavasov bis sabr bir biriga haqni tavsiya qilinglar so'ngra nima va bir biriga sabr bilan ham tavsiya qilinglar haqni aytdingizmi bo'ldi endi sabrga tayyor bo'lib turishingiz kerak boshqa iloj yo'q haq degan shunday haqni aytgandan keyin sabrga tayyor turishingiz kerak ruhiy jihatdan va fikriy jihatdan va hamma tomonlama tayyor turishingiz kerak so'ngra ustoz aytadiki men ko'p darslarni va bahslarni aytdim va o'zimizdan bo'lgan ahli sunnat munofiq ulamolarga qarshi inqilob qilishning zaruratiga da'vat qildim. Subhanalloh, o'sha vaqtdan bor ekanda bu narsa. Aytadiki, afsus bo'lsin, o'sha vaqtda ham jihodiylar qurol ko'targanlarning orasida bir katta toifa bor ediki, ularning orasida shu munofiq mullalarni hurmat qiladiganlar bo'lar edi. Bu iboratni o'qib beray. O'zidan aytayapti demasin odamlar. والذي كان يحظى وللأسف بتقديس عجيب مقدس عجيب مقدس لك باردة حتى من القطاع الأكبر من المنتمين للتيار الجهادي ممن يحملون السلاح قرال كترب يرادين جهادي لرنين orasida بركات الطائفة باردة كشو منافق سلطان باتشالانين ملالارنا حرمت قلاردة مقدس دي edi Hattoki bu ulamolar oshkora oydon Shavariskovning boshchiligida kelgan askarlar bilan birga turdi. Xalijda Asifatus Sahra, ya'ni Sahra to'foni degan shu jangni boshqarib turgan Shavariskov bilan birga turdi va turib ularni afarin degan. Va bularga qarshi jihad qiladiganlar va Amerika Marines askarlarga qarshi jang qiladiganlarni mufsiduna fil ard deb fatvo berdi. Tushunyapsizlarmi? Xalij jangida Kuvaytga Saddam Husaynning ishg'olini ko'tarish uchun Amerika yordam keldi Ibn Bozlarning fatvosidan keyin. Va oldingi darsda biz shuni ham aytdik. Ke o'sha vaqtda Abu Bakr Jabir Jazairi bu tafsir yozgan inson bu kishi. Bu aytganki qudumul amrikan min akbari ni'amillahi alal umma. Amerikalarning kelishligi bu Alloh taolaning eng katta ne'matlaridandir. Va biz shunga shukr sajdani qilishimiz kerak. Shunday oshkora nifoq va shunday oshkora xiyonatlar bo'lgandan keyin ham ba'zilarga hech ta'sir qilmadi. Yo'q, yo'q, yo'q dedi. Bu sheyxlarimiz bular, kattalarimiz bular. Mushkilat shu birodarlar. Biz ularning xiyonatlarini ko'rib turibmizmi yo ko'rmayapmizmi? Ularning xiyonatlarini ko'rgandan keyin ularga gapirmaslik bu nima bo'ladi? Bu mudohanat bo'ladi. Mudohanatdan qaytarilganmiz. Ya'ni qanday bo'lsa ha ha deb yurishlik. Bu bo'lmaydi, birodarlar, shariat. Ularning xiyonatlari bu butun dunyoga oshkor bo'lgan, oydon bo'lgan, ma'lum bo'lgan. Maxfi emas bu. U yana ham keladi bu kitobda mana doktor Ayid Qirni La tahzan degan kitob yozgan odam. Bu Iroqga Amerika askarlar bilan Yahudi va Nasroniy askarlar bilan birga bo'lib hujumga o'tayotgan askarlarga namoz o'qib berdi. Ularga ularga duo qildi, ularga da'vat qildi va aytdiki: "Xodimul Haramayn sharifayn, siz yuring, biz siz bilan birgamiz." Va Ibn Abbas fatvo bergan o'sha vaqtda. Ki bu hammasi joiz bu. Hammasi halol bu. O'sha vaqtda ko'pchilik bularga qarshilik qilgan. Ibn Abbaslarning fatvosiga qarshilik qilgan bugun ba'zi birodarlar aytadilar-ki, hech kim ularga qarshilik qilmagan, ularning ma'lumoti yo'q aslan. Sheyx Usama bin Ladin rahimahullohning dastaxati bilan va muhri bilan pechati bilan chiqqan xatlar bor, birodirlar. Mana shu muqovomaning 4-faslda uning tafsilotlari bor. Birinchi imshoqlik bilan borgan u kishi, undan keyin qattiqlik, undan keyin ko'p qattiqlik muomala qilgan. Va doktor Saad al-Faqih degan odam bor, Londonda u kishi o'tirib, bularga qarshi siyosiy va e'lomiy jangni olib borgan. U kishi yozgan xatlarni, u kishi yozgan ma'lumotlarni, haqiqatlarni biz o'qiylik. Men bir oddiy misolni so'rayman. Mana men oldimda Turkistonlik bir birodar o'tiribdi. Men shu birodardan shuni so'raymanki, Abdullatif shayton to'g'risida siz nima deysiz? Fawran aytadiki, u unday bunday. agar hattoki men uni musulmon desam, bu birodarning achchig'i chiqib ketadi. Va xuddi shunday meni oldimda o'zbekistonlik birodarlar o'tiribdi. Agar men bulardan so'rasam, Anvar Qori to'g'risida nima deysiz? U fawran hukm qiladi unga. Uni kofir ham deydi, murtid ham deydi, u ham deydi, bu ham deydi, ko'p narsalarni aytadi. Va biz ozgina uni sovutirishga harakat qilsak, yo birodar ozgina sekin, yo yo siz unday bunday deb bizga murjiya deb fatvoni urib qo'yadi. Nimaga? U Abdullatif shaytonni, u Anwar Qorini yaxshi biladi. Xuddi shunday birodirlar, ustoz Abu Musab Suri, Sheikh Usama bin Ladin rahimahulloh, doktor Sa'd al-Faqih bular Ibn Boz va uning hay'at kibarul umalani ko'p yaxshi biladi. Tushunyapsizlarmi? Shomliklardan Said Ramazon Buti to'g'risida so'ranglar. Misrliklardan Tantaviyni so'ranglar. Ali Tantoy emas, Muhammad Tantoy mana Shayxul Azhar bo'lib o'lib ketdi. Tushunyapsizlarmi? Buni so'ranglar. Va Arabiston Saudiyadan, Jaziratul Arabdan kelgan haqiqatda manhajini va aqidani yaxshi tushunadigan birodarlardan Ibn Boz va Ibn Usaymillar to'g'risida so'ranglar. Ular bularni ko'p yaxshi taniydi birodarlar. Bo'lmasa vatanlaringizda Abdullatif shayton bo'lsin. O'zlaringiz shayton deysizlar uni. Men aytmaganman, men bilmayman bilmayman uni. O'zlaringiz shunday deysizlar. u Anvar Qori bo'lsin. Ya Muhammad Tantavi Shayxul Azhar bo'lsin. Ya Buti bo'lsin. Bular nima yomon ishni qilgan? Savol bu. Javob shuki, ular shu tog'ut hukumatga ergishish va shu tog'ut hukumatning nizomiga rioya qilishga xalqni da'vat qiladi. va Ibn Abbos va Ibn Usaymin nima qildi? Shuni qildi ular ham. To'g'rimi? Xuddi shuni qildi, hech qanday farqi yo'q. Lekin mushkilotimiz shu bo'lib qoldiki, Abdullatif shayton bechora bir Uyg'ur onadan tug'ildi va Anvar Qori bechora bir o'zbek onadan tug'ildi. Agar u bechora ham bir arab onadan tug'ilganda edi, mumkin u ham shayx bo'lib qolar edi. Birodarlar, biz manhajga asoslangan holatda gapirishimiz kerak. Aqidamizni to'g'ri tushunishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Bu yerda hech qanday muammo gaplar yo'q. Butun mujohidlar shunga ittifoq qiladilarki, dunyoda bugun mamlakatlarimizda hukumat qilayotgan hokimlar murtad ekan. To'g'rimi? Shunda ixtilof bormi? Duna istisna deydi. Bidun istisna. Umuman mustasna yo'q berdi. Hammalarini murtad deydi. Ularning jinoyati nima? ikkita jinoyati bor katta O kichkinalarni aytib o'tirmaymiz. Ularda axloqiy buzg'unchilik, u bu, u ko'p, u katta-katta ro'yxatlar kerak unga. Bularning ikkita katta jinoyat bor, birodarlar. Birinchisi nima? Al-hukmu bighayri ma anzalalloh. Bular shariat asosiga hukm qilmaydilar. To'g'rimi? Ikkinchi asosi nima? al vala lil kuffar. muvalatul kuffar. Bular kofirlarni do'st tutib, musulmonlarni dushman tutdi. Va mujohidlarni qatl qiladi, kofirlarni rozi qilishlik uchun. Mujohidlar mas faqat, balki ummatning aqidasini, nomusini va hamma narsani buzib tashayapti, poymal qilib tashayapti nima uchun? Kofirlarning rizosi uchun, xolos. To'g'rimi bu gaplar? Endi bu gaplar to'g'ri bo'lsa, bu hokimlar murtad bo'lsa, bularga dinni aylantirib va dinning bo'yinini aylantirib berayotganlar. Qur'on va hadisning hujjatlarini aylantirib berayotganlar. Bularning hukmi nima bo'lishi kerak? Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Biz shariat tarafdan kelishimiz kerak, aql tarafdan emas. Mana bu hokim beg'ayri ma anzalalloh فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ biz Qur'onda o'qiymiz. ularga fatvo beradiganlarning hukmi nima bo'lar endi? Firavunning hukmi shu bo'lsa, Firavunning junudning hukmi nima bo'ladi? Firavunning bosh vaziri Hamonning hukmi nima bo'ladi? Mayli ular kofir bo'lgan, aniq. Ularni hujjat qilib keltirmaylik hozir. Agarchi u hujjat ham o'zining joyida to'g'ri. Lekin biz bu yerda faqat shuni aytmoqchimizki, bular Alloh taolaning shariatini o'rnatmay murtad va kofir bo'lib ketadi, hokimlar. va shariatni o'rnatmaslikka yordam beradiganlar nima bo'ladi? Oddiy xalqni aytmayapmiz biz. Nauzubillah biz takfir emasmiz. Oddiy xalqni biz mustazaf deymiz, zaif deymiz. Ammo ularning muftiy azam bo'lib o'tirgan odamning hukmi nima bo'ladi? Shuni biz o'zimiz ham o'ylashimiz kerak. Jaholat uzra bormi bularda? Majburlik uzra bormi bularda? Ta'bil uzra bormi bularda? Mana shu uzrlari insonni tusadi kufrdan. Va al-vala lil-kuffarni biz aytyapmiz. Muvalatul kuffar kofirlarni do'st tutib bular hokimlarimiz murtad bo'lib ketdi deymiz. To'g'rimi? Va bu hokimlarga Misol uchun Malik Fahadga ya Malik Abdullohga fatvo kim berdi? U fatvolarni o'zimiz ko'rganmiz. Bor u fatvolar kitoblarda. Men Ibn Bozning shu fatvoni ko'rganman. O'zim ko'zim bilan ko'rganman. Iroq Kuvaytga hujum qildi va Iroqning orqasida Rus bor. Shuning uchun biz ham Amerikadan yordam olishimiz kerak. Katta kuchga katta kuchni chaqirishimiz kerak. Va dalil nima? فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم bu majburlik ekan va majbur bo'lsa odam gunohni qilsa bo'ladi majbur bo'lsa odam xinzirning go'shtini yesa bo'ladi so'ngra ibn boz raddiya bergan Sheyx Usama bin Ladin rahimahullohga ki ba'zi odamlar fitna qilyapti va shariatni ular tushunmaydi va fiqhdan ular uzoq. U bu deb ko'p yomonladi. Endi biz nima deyishimiz kerak? Ular bizni xavorij dedi. Ular bizni mufsiduna fil ard dedi. Ular bizni jahannamning itlari dedi birodirlar. Ularning fatvolarini bir o'qinglar. Ular bizga qilayotgan adovatini bir tushuninglar. قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله Ular dushman, ulardan ehtiyot bo'linglar. Ular dushman, ulardan ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam ehtiyot bo'lingiz. Ehtiyot bo'ling ulardan. Qatalahumullah. Alloh taolo ularni halok qilsin. Oramizda o'tirib, ichimizda yurib, ular bizga qarshi dushmanlik qilyapti, birodarlar. Adovat qilyapti. Har xatmi Qur'onda va haj xutbalarida bular bizni al-fi'atu adashgan toifa deb xitob qiladi va bizga qarshi har xil gap so'zlarni aytadi bular. sudes bir da'vat qilgan edi. Shunda alhamdulillahillazi harrama alayna al-irhab deb boshlagan. Ki Allohga hamd sano bo'lsin, ki Alloh taolo irhab, ya'ni terrorizmni bizga harom qildi. Bu qaysi din ekan bu? Alloh taolo aytadi: "Turhibuna bihi aduwallah", tayyorgarlik ko'ringlar Allohning dushmanlarini va dushmanlaringizni qo'rqitinglar, irhob qilinglar, terrorizm qilinglar deydi. Va bu aytadiki, Alloh taolo terrorizmni bizga harom qildi. Arabiston Saudiyaning yerlarida, balki mukammal jaziratul Arabda bugun Amerika askarlari Kuvayt ozod bo'lgandan keyin ham yotibdi. Va dunyoda bor yo'qi hamma fahish ishlarni qilyapti u yerda. va shu fahash ishlarni tarqatyapti jaziratul arabda auzu billahi minash shaytonir rojim nauzu billahi min shururi anfusina shu ishlarni aytishdan ham odam xijolat bo'lib ketadi haramayn sharifaindan 100 kilometr ham chiqmasa kerak vallohu alam shu atrofida yahudlar nasroniylardan bo'lmoq amerikiy askarlar turibdi rasmlar bilan kerak bo'lsa inshaalloh rasmlar bilan biz shuni tushuntirib olamiz biz ustozimiz Mufti Abu Lubaba Shah Mansur degan bir odam bor, Pokistonda u kishi bir kitob yozgan, Haramayn ki Pukar. Ya'ni Haramayn Sharifaynning faryodi. Haramayn Sharifaynning nidosi nolas. O'shanda rasm bilan ko'rsatgan shu narsalarni. Kilometr kilometrlarni tushuntirib bergan. Qaysi joyda askarlar bor va qaysi joyda ko'p va qaysi joyda kam hamma narsani tushuntirib bergan. Va shu narsalar internetda bor. Maxfiy narsalar emas bular. Humul adu aduvu fahzarhum. Ey birodarlar, bular dushmanlarimiz, bulardan ehtiyot bo'linglar. Bulardan ehtiyot bo'laylik. Qatalahumulloh, Alloh taolo bularni halok qilsin. Ehtiyot bo'laylik. Ustoz ham bu yerda shuni aytayaptiki, o'sha vaqtda biz shu darslarni berganda laqad afarat hadhihi al-afkaru jadalan kabiran fi hinaha. bu fikrlarimiz bir katta janjolga sababchi bo'ldi. Va hozirgacha ba'zi odamlarda ozgina mikroblar bor, lekin u darajalik emas hozir. Shuni biz ko'p yaxshi bilamiz alhamdulillah. Alhamdulillah hozir birodarlarimiz shu darajada qanoat qilib qoldiki, dushman deb biladi ularni. Ha, ba'zi odamlar bor. Ular ham yaxshi niyat bilan ba'zi gaplarni aytib qoladi. u tavba qilgan ekan, u qilgan ekan, bu qilgan ekan, birodar tavba qilgan bo'lsa oshkora qilish kerak, uning gunohi oshkora bo'lgan, tavbasi ham oshkora bo'lish kerak. Alloh taolo uning tavbasini qabul qilgan bo'lsa, uni biz bilmaymiz. Ammo bizga qilgan xiyonat u ko'rinib turibdi. Iroqda 1.5 million musulmonlar shahid qilingan. Kichkina-kichkina bolalar dori va davo darmonlarni topmay, sut va ovqatlarni topmay dunyodan o'tib ketganlar. Mana bu Ibn Bozning fatvosining samarasi emas. Agar bironta birodar yo'q shunday emas desa, inshaalloh biz gaplashishga rozimiz. Hujjatlar bilan gaplashamiz va hujjatlar bilan javob qilamiz. Bu mullalar bilan, bu hukumatiy mullalar bilan adovatimiz diniydir faqat. Xolos. Tushunalikmi, tushunarlik Diniy adovat bu. Din asosiga bo'layotgan adovat, birodarlar. Bo'lmasa u bizga oldin 10 ming riyol jo'natar edi endi endi 100 riyol jo'natdi shu uchun achig'imiz chiqib turibdi yo'q birodarlar unday gaplar yo'q biz alhamdulillah ularga biron kuna salom ham bermaganmiz aloqamiz ham yo'q salaf solihlarimiz bizga shuni tushuntirib berdi biz shunga asosan shu gaplarni aytamiz ustoz abu musab suriy shayx usama bin ladin rahimahulloh va boshqa qancha odamlar bor hozir o'zgarib ketgan va o'zgarmagan har xil odamlar bor. Safar Havali, Salman Auda, al Auda. Hozir o'zgarib ketgan ba'zi odamlar bor. Alloh taoladan biz so'raymiz, Alloh taolo ularni qaytirib olib kelsin. Ular hammalar shularga qarshilik qilgan. Kim aytadi bularga hech kim qarshilik qilmagan? Yo birodarlar, unday gap yo'q. Biz mujohidlarga xitob qilyapkanmiz. Va mujohidlarga biz shuni aytmoqchimiz va ummatga shuni aytmoqchimiz. mujohidlarni xos qilib nima uchun aytamiz? Mujohidlar shu ummatning muqaddimatul jesh ekan. Shu ummatning eng birinchi safda turadigan toifa bo'lar ekan bular. Shuning uchun mujohidlarni xos qilib aytamiz, lekin umum ummatga tushuntirib bermoqchimiz. Ki ehtiyot bo'laylik. Ehtiyot bo'laylik, ehtiyot bo'laylik. Har kim yaxshi o'ylasin. Bo'lmasa nima uchun Abdulla deb shaytonga qarshimiz? Siz Uyg'ur birodarlar, sizlarga aytaman. Sizlar nima uchun Anvar Qariga qarshi sizlar va men uchun va men nima uchun Fazlur Rahmonga qarshiman? Qaysi asosga adovatimiz boshlandi? Aytinglarchi. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Boshqa gapimiz yo'q birodarlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ham aytadilarki, "Idza g'alabahu amrun falyaqul hasbunalloh va ni'mal vakil." Bu bir shunday haqqi, shunga hujjat ko'p kerak emas. va ular tarafda bo'lgan bu shunday botilki unga hujjat kerak emas. Biz zulmlanganmiz. Ummat zulmlangan. Va yaqulullohu taala la yuhibbullohu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim. Alloh taala yomon gapini oshkor qilishini yaxshi ko'rmaydi, magar mazlumdan. Bu Qur'on Karimning oyati 6-juzning 1-oyati bu. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Alloh taolo yomon so'zini oshkor qilib aytishini yaxshi ko'rmaydi. Magar kimdan? Magar mazlumdan. Va men mazlumman. Siz mazlumsiz. Biz hammamiz mazlummiz. Biz ummatning mazlum odamlarining namoyandalarimiz. Shuning uchun birodarlar, biz shu odamlarni Allohning rizosi uchun yomon ko'ramiz. Boshqa gap yo'q. dunyo uchun emas, bizdan biron narsani kisib olganlik uchun emas, bizdan biron narsani qisqartirib qo'yganlik uchun emas. Yo'q, hech unday gap yo'q. Allohning rizosi uchun biz bularni yomon ko'ramiz. Va Alloh taoladan duo qilib qo'yamizki, Alloh taolo oxirgacha shu aqidada bizni mustahkam saqlasin. Madomiki ular shu tog'utlarning xizmatidan tavba qilmas ekan, biz adovatimiz ularga qarshi davom etadi inshaalloh. Alloh taoladan biz shu aqida ustida sobit qadamligini so'raymiz. Ustoz bu yerda aytadiki, men yana ham ba'zi darslarni berdim. Inqilobchilarning tarixini va kelajagini va mashru'iyyati naqd al-ulama va dawabit zalik. Mana yana kelib qoldi bu gap. Va mashru'iyyati naqd al-ulama va dawabit zalik. va ahli ilmlarga tanqid qilish bu shariatda borligi va buning qoida qonunini ham aytib berdim. Biz ham shu qoida qonundan chiqmaganmiz alhamdulillah. Biz hech kimga fojirlik qilmaganmiz. To'g'rimi? Biz bironta ilmlik odamni uning shaxsiy ishlarini aytib so'kmaganmiz. To'g'rimi yo to'g'ri emasmi? Har doim biz shuni aytamizki, ey Alloh sizni bu mansabga qo'ydi, xiyonat qilmang. Shuni aytganmiz. Va biz o'zimizga ham shuni nasihat qilamiz. Ki Alloh sizni, bizni, hammamizni shu mansabga qo'yib qo'ydi, ki ummatga xizmat qilaylik, xiyonat qilmaylik. Mana ahli ilmlarga tanqid qilish bu shariatda bor, birodirlar. Biz musulmon ahli ilmlarimiz nauzu billah nasroniylarning popolariga o'xshamaydilar. Nasroniylarning poplariga agar gapirsa u kofir bo'lib ketadi. Ammo bizda unday gap yo'q, birodarlar. Mana sizlar fiqhi kitoblarni ko'ringlar. Qala al imom Abu Hanifa rahimahulloh hakada va khalafahu aqarun Va khalafahu al imom Abu Yusuf va khalafahu al imom Muhammad. قال الإمام الشافعي رحمه الله هكذا وخالفه الإمام المزني بول أهل ilmlar bir-biriga qarshilik qiladilar va islomiy usul va islomiy asoslar qoida qonunlarga asosan tanqid qilish qarshilik qilish bu shariatda bor narsa birodarlar kitoblarni ko'tarib ko'ringlar aqida masalasida bo'lsin fiqh masalalarida bo'lsin bu tanqid qilish bor birodirlar bular muqaddas emas tushunyapsizlarmi muqaddas emas men ham siz ham ular ham bittasi ham muqaddas emas kullun yuraddu kalamuhu illa kalamu sahibi hadha al-qabr sharif Imam malik rahimahulloh aytgan gap bu ki har odamning gapi rad qilinish mumkin magar mana shu muborak qabrning egasining so'zlari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning gaplari rad qilinmaydi. Shuning uchun birodirlar, biz shar'iy qoida-qonunlarni, manhajlarni yaxshi tushunaylik. Va shunday aytmaylikki, hech kim aytmagan. Yo'q, birodirlar, ko'pchilik qarshilik qilgan bularga. Ko'pchilik. Bo'lmasa nima uchun 40 ming mujohidlar, ahli ilmlar, talibi ilmlar bugun Arabiston Saudiyaning qamoqxonada o'tiribdilar? Nima uchun? Bularning ichida qizlarimiz, singillarimiz ham bor birodirlar. Shuni bilasizlarmi? Arabiston Saudiyaning qamoqxonada bugun bugun mana bugungi ma'lumotga yarasha aytyapman. Men kecha bir filmni ko'rganman. Yamanlik mujohidlarning kattasi rahbarlardan bo'lmuş Abu Hurayra as-Sanani Alloh baraka bersin bu birodarlarimizning umri va ilmida Bu kishining 7 minutlik da'vatini men kecha eshitganman. Arabiston Saudiyda qamalib ketgan erlarning ayollari, singillari va qizlari yo'lga chiqib muzohirat qilganda ularni hukumat aldab olib ketgan va qamoqxonalarga ularni ham solib qo'ygan. Shunga raddiya berib Abu Hurayra sanani bayonot chiqardi. Kim aytadi? faqat biz ularga qarshilik qilamiz. Yo'q. Har haqq parastlik inson bu tog'utlar va bu tog'utlarning malay bo'lgan mollalar va ularni shar'iy valiyul amr deganlarga qarshi liq qiladilar va ularga qarshi jang ham qiladilar, ularga qarshi jihad ham qiladilar. Biz manhajga qayta-qayta nazar solishimiz kerak. وشو شيخ أبو مصعب سوري حفظه الله نين كتابة دعوة المقامة الإسلامية العالمية نين تورتينشي فصلغة chuqurroq nazar solsak, ko'p narsalarni inshaalloh tushuna olamiz. Ko'p ma'lumotlar bor. Sheyx Usama rahimahullohning nasihat xatlari bor, Sa'ad al-Faqihning achchiq-achchiq xatlari bor va undan keyin qancha ahli ilmlarning raddiyalari bor bularga. Sheikh Khalid Rashid kabi bir yaxshi inson hech qurol ham ko'tarmagan bo'lsa u kishi subhanalloh. Ya ummata Muhammad deb ummata Muhammad sallallohu alayhi vasallamni bir chaqirib qo'ygan. Ke bu yahudiylar, bu nasroniylar, bular Muhammad sallallohu alayhi vasallamni nauzu billah behurmat qilib tashayaptilar. Turinglar erkaklar. Bo'ldi faqat shunga asosan qamoqxonaga solib qo'ydilar. Shuning uchun birodarlar haqiqatni tushunaylik va Allohning rizosi uchun shu jihad maydonida yuraylik. Faqat qural ko'tarsak bo'lmaydi, manhajni yaxshi tushunishimiz kerak. Ustoz ham bu yerda aytadiki, fikri va amali o'zgartirish bu bir keng ish ekan. Ko'p uzun vaqt kerak ekan shunga. va yangi tajovuzning natijasidan va kelyotgan musibatdan ko'pchilik ozgina totib olish kerak ekan. Shu ularga haqiqatni tushunishga foyda beradi. Mana ustoz 91-yil milodiyda aytgan va odamlar qarshilik qilgan, janjallashgan, tushunmagan, oxir Amerikaning hujumidan keyin 90% mujohidlar va ummat shuni tushunib ketgan. To'g'rimi? Ba'zida shaploqku foyda berar ekan. Ko'p nasihatlar va ko'p gaplar foyda bermasa, bir zarba, bir shaploqku foyda berib qo'yar ekan. Bu ummat ustiga kulishlik uchun emas, birodarlar. Lekin ba'zida shu foyda qilar ekan deydi. وأن نتائج العدوان الجديد على الأمة وقسطا من البلاء القادم كان لازما للأكثرية ولازم ببترغن ko'pchilikka dedi. Bu musibat va balo. Hatta yusa'idahum ala fahm va isti'ab ma yajri. Toki ular voqelikni tushunsin. Voqelikni tushunishlik uchun ular shu balo musibatdan ozgina to'tolish kerak edi. Va alhamdulillah hozir hech kim qarshilik qilmaydi aytilgan shu gaplarimizga. Illa man a'mallahu basiratahu. Ustoz aytadiki, biz Pokistonda Xalij jangidan keyin istixboratiy jang va dushmanning hujumidan xabardor qilgan edik. Va oxir shunday bo'lib qoldi. Afsus bo'lsin. Fa ukhrijat mu'damuhum ila biladihim. Bu mujohidlardan ko'pchiligi, u biz aytdikki, Peshovarda faqat Peshovarda 40 mingta arab mujohidlar turar edi. Ulardan ko'pchilik o'zlarining vatanlariga haydalgan. U qaytib borilmaydiganlar badar bo'lib ketganlar. Avropaga, Afrikaga, Amerikaga, o sahrolarning ichiga g'oyib bo'lib ketganlar. Shu minglab mujohidlarning soni pasayib, yuzlab mujohidlarga aylanib qoldi. Va shu mujohidlar ham Pokistonda yashnib yurar edi bechoralar. Shundan keyin musibatlarning, imtihonning har xil qismlari ko'payib ketdi. Hattoki quloqlarimizga 11-sentyabrning portlash ovozi keldi. Va shu fikrlar meni miyamda tug'ilishdan 10 yildan keyin men shuni shu kitobda taqdim qilmoqdaman. والله الهادي ونسأل الله الهدى والرشاد الله تعالى alloh taoladan hidoyat va yaxshiligini سورة qolamiz alloh taolo bizni haq ustida sobit qadam qilsin alloh taolo bizni haq yo'lda mustahkam qilsin va munhariflardan qilmasin aqidamiz va manhajimizni alloh taolo saqlasin alloh taolaning huzurida biz shunday holatga boraylikki alloh taolo bizdan rozi bo'lsin اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته